بسم الله الرحمن الرحيم ومنها أن يكون الماء طاهرا فلا يجوز التوضؤ بالماء النجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الوضوء طهورا وطهارة بقوله لا صلاة إلا بطهور وقوله لا صلاة إلا بطهارة ويستحيل حصول الطهارة بالماء النجس والماء النجس ما خالطه النجاسة وسيأتيك بيان القدر الذي يخالط الماء من النجاسة يخالط الماء من النجاسة فينجسه في موضعه إن شاء الله bizlar tahoratni rukunlarini, shartlari haqida gaplashayotgan edik. Ya'ni tahoratni rukni o'sha e, yuzni yuvish, qo'lni tirsagi bilan yuvish, boshga mas tortish, ayağını aşığı bilan qo'shib yuvish bu taharat rükünü ya'ni ustunlari, farzlari. Ana shu farzlar ado tapışı uchun shartlar bor. Shu şartlarda birincisini biz bir e, tahorat qilgan odam shu yuvish farzlarini qilish uchun mutlaq suvda yuvish kerak degandik. Shunday deb aytildi kitobda. Ya'ni bir e, qaydlanib muqayyat bo'lgan suv emas. Masalan, o'rikni suvi, olmani suvi, şarbat, chuli kabi narsalar bilan yo sho'rva kabi ular ham suv suyuqlik, lekin ular mutlaq suv bo'lmagani uchun tahorat bo'lmaydi. Buni mufassal o'rgandik o'qib. Endi o'sha shartlardan yana biri suv toza bo'lishligi kerak degan shart ekan. Ko'rinishda bu juda sodda gapdek. Albatta toza suvda tahorat qilinadi, lekin shu suv toza bo'lishligi kerak degan so'z e, baribir o'sha shartligicha qoladi. demek najas bo'lgan suv bilan u haligi sho'rva chulay emas, balki bir suvga najas aralashib qolsa, u suv bilan tahorat qilib bo'lmaydi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vuduni, vudu degani arabchasiga bizdagi o'sha tahorat olish degani, shuni tuhur tahorat deb atadilar. E, ya'ni poklik e, deb aytdilar. Bir hadislarda la solata illa bi tuhur, ya'ni namoz bo'lmaydi magar tahorat bilan bo'ladi. Ikkinchi hadisda ham shunday aytdilar. Ya'ni tahorat poklik degan so'z bo'ldi. Endi poklik necas suv bilan hosil bo'lishi mumkin emas-da. Necas suv balki odam badanini poklamaydi, Necas qilib qo'yadi-ku. Demak, toza suv bilan buluş kerak. Endi e, necas suv degan nima degen desa, suv o'zi toza, lekin shunga bir najas aralashsa, iflos narsa aralashsa, shu su gelin aylanadi. endi e, qanchalik miqdorda aralashsa ush suvga najosat aralashib suvni qanchalik miqdorda aralashsa najosga aylantiradi, qanchaligi najosga aylantirmaydi. Bu to'g'rida alohida bayonot keladi. Har holda demak suv tahorat oladigan suvimiz toza bo'lishi kerak. Bir shart bu. Va minha yakuna tahuran liqawli nabiy sallallohu alayhi vasallam la yaqbalu Alloh salata imri'in hatta yad'a tahura مواضعه فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه والطهور اسم للطاهر في ذاته المطهر لغيره فلا يجوز التوضؤ بالماء المستعمل لأنه نجس عند بعض أصحابنا <clears throat> وعند بعضهم طاهر غير طهور على ما نذكر yana o'sha tahorat farzlarini ado qilishimiz uchun shart bo'lgan narsalardan biri suv toza qiluvchi bo'lishligidir. Qarang, avvalda suv toza bo'lish kerak dedik. Endi yana bir sharti o'sha suv toza qiluvchi ham bo'lish kerak. Payg'ambar alayhisalom aytganlar: Alloh taolo biron kishini namozini qabul qilmaydi, hatto u toza qiluvchi suvni o'zini joylariga qo'ymagunicha, ya'ni yuvmagunicha. Demak, yuzini, so'ngra ikki qo'lini yuvib, keyin boshiga mas tortib, keyin ikki oyog'ini yuvmagunicha namoz qabul bo'lmaydi. Tahur deb aytilyapti. Tahur degani pok toza degani o'zi tahir degani arabchada. Tahur degani endi o'zi pok, boshqa narsani ham poklay olmaydigan. Mana bunda farq bor endi. O'zi ham toza va boshqa narsa kirni tozalab qo'yadigan xususiyati bor. Najosatni ketkizib qo'yadigan. işletilgen ishlatilgan suv bilan tahorat qilib bo'lmaydi. Mana gap shu yerda. Ya'ni Hanife Abu Hanifa mazhabida birov tahorat oldi. Suvi bir tahoraga tushdi. Ana shu suv bilan ikkinchi odam tahorat bu bo'lmaydi. O suv ba'zi ulamolarimiz o suv necaske aylandi deydi. O'zi masalan qo'l yuz najos emas. Uni yuvuşlayı bilan qanday najosga aylanadi desa, u ma'naviy najosga aylandi deydi. Ya'ni bir odamni betahoratligini olib chiqib ketdi u suv. Bu odam tahoratlikka aylanib qoldi. Demak, suv o'zi betahorat bo'lib qoldi. Endi u suv bilan ikkinchi odam tahorat qilishi mumkin emas deydi. Ba'zi ulamolarimiz o'zi toza-yu, ammo toza qiluvchi emas bu suv deb aytishadi. Ya'ni ishlatilgan suv najas emas, toza, ammo yana birovni toza qilish imkoniyati yo'q uni. Unaqa xususiyati yo'qolib qoldi endi. Demak, suv bir marta ishlatiladi. Bir marta ishlatilgan suvda ikkinchi odam yana tahorat qilishi mumkin emas. Mana bu so'z bizi Abu Hanifa mazhabidagi so'z. Boshqa mazhablarda bo'laveradi dedilar. Bu ham o'z o'rnida bu masalani ham dalillar aytiladi. Ya'ni suv o'sha bir odam tahorat qilib bo'lgandan keyin o'sha suvda ikkinchi odam, undan keyin uchinchi odam tahorat qilsa bo'ladi. Modomiki u odamni qo'li yuzi najas bo'lmagandan keyin uni tozalagan suv najas bo'lmaydi. U tuz, u suv birovni ham toza qiluvchi, boshqa birovni ham toza qiluvchilik xususiyatini yo'qotmaydi deyshadi. Bizning imomlarimiz yo'q, bir marta toza qilgan suv yo najasga aylanadi. Yo o'zi toza bo'lsa ham birovni toza qila olmaydigan bo'lib qoladi endi deyshadi. Buni biz yana alohida aytamiz deydilar. Mana shunchalik aniq bir gapdan keyin ham yana aytamiz, ya'ni kengroq dalillarda aytamiz dedilar. Va yajuzu bil ma'il makruh li'annahu laysa binajas illa annal al-awla alla yatawadda bihi idha wajada ghayrahu wa la yajuzu bi su'ri al-himari wahdah li'annahu mashkukun fi tahuriyatihi 'inda al-aktharin wa 'inda ba'dihim fi taharatihi. va sanfassiruhu va nastawfil kalama fi idan tahayna ila bayan hukm al-asar inda bayan anwa' al-anjas inshaalloh taala. Makruh suv bilan tahorat qilish joiz debdilar. Makruh suv nimaligi o'zi o'rnida keladi. Qaysi suvlarni makruh deyilishligi. Makruh suv bilan tahorat qilsa bo'laveradi debdilar. Chunki makruh degani najas emas. Lekin a'losi Albatta makruh suv bilan tarat qilmaslik kerak agar makruh bo'lmagan suvni topsa. Eshakdan qolgan suv bilan tahorat qilish joiz emas. Bir paqirdagi suvni eshak ichdi, qolgan suv var. Shunda tahorat qilish joiz emas. Eshakni qoldig'i endi. E, chunki ko'pchilik ulamoning nazdida o'sha eshakni og'zi tekkan suv qolgani. Endi boshqa birovni toza qiluvchilik xususiyatini yo'qotadi. toza qiluvchilik da u suv endi birov toza qilishligida shubha bor deyishadi. Ba'zilar bo'lsa, yo'q, eshakda og'iz tekkan suv endi o'zi tozaligida shubha bor. O'zi najosga aylanishi mumkin. Eshak harom, go'shti harom bo'lgan hayvon, u ichadigan bo'lsa, undan qolgan suv o'zini e, toza qiluvchilik xususiyatini yo'qotadi deydi. Ko'pchilik ulamo, ayrim ulamolarimiz yo'q, o'zini tozaligi haqida ham shubha bor. Demak, uni bilan tahorat qilgan odam badaniga, qo'liga, yuziga tegsa, o'sha qo'liga, yuziga najas tekkan bo'lishi mumkin. Shuning uchun eshagidan qolgan suv bilan tahorat qilib bo'lmaydi. Mana bu gapni ham biz e, tafsir qilib, keng qilib aytib beramiz. dedilar. E, bu to'g'rida to'la gap qilamiz, qachonki biz o'sha qoldiqlar haqida, qoldiqlarning hukmlarini bayoniga yetganimizda. E, o'sha najosatlar nimalar degan bob bor ekan, shu bobda bir narsalardan, masalan, qo'yni qo'y ichib qolgan suv qanaqa bo'ladi, ot ichib qolgan suv qanaqa bo'ladi, mushuk tekkan suv qanaqa bo'ladi, eshak tekkan suv qanaqa bo'ladi, hammasini o'zini o'rnida biz inshaalloh aytib beramiz, deyaptilar. Har holda bu yerda biz o'sha tahoratni farzini ado qilishimiz uchun shartlardan yana ikkitasini bildikda. Birinchisi suv toza bo'lsin, İkincisi su taza kılıcı olsun. Buna ettik üzerinde. Ve emmen niyetu feleyset şeraiti ve kezalike tertib feyecuzul vudu bidunin niyye ve muraatü tertib indena. Ve muraatü tertibi indena. Ve inde şafii şeraiti, la yecuzu bidunihime. Ve kezalike imanul mutavabdi leyse bişart li sihhati vuduihi indena. Feyecuzu vudu'ul kafir indena. Ve indehu şartun fela yecuzu فلا يجوز وضوء الكافر Endi niyatchi. Tahorat olish uchun niyat qilib tahorat qilish kerakmi? Ya'ni masalan, siz tahorat umuman hayolingizda yo'qda, kiranda oldiga kelib yüz yuvdingiz, qo'llaringizni yuvdingiz tirsagingiz bilan. Boshingizni ham siladingiz nam qo'l bilan va oyog'ingizni ham yuvdingiz. Tahorat niyatingiz yo'q. Shu tahorat tahorat bo'ladimi? desa, bizi mazhabimiz ulamolari tahorat bo'laveradi, niyat shart dediler. Şunu Shuningdek tartib ham shart emas. Shart emas degani ya'ni usuzam ham tahorat bo'laveradi. Masalan, biz haligi avval oyog'ini yuvib, masjidini kiyib, keyin boshqa a'zolarini yuvsa, o'rtada tahorat ketmasa bo'laveradi deb aytgandik-ku. Tartib buzildi-yu. Shunda ham tahorat bo'laveradi deyapmiz. Demak, niyat qilmasdan tahorat qilsa ham bo'laveradi. va tartibni rioyasi ham e, tartibni rioya qilmasdan taroq qilsa ham bo'laveradi biz mazhabimizda. O'sha avval yuz, keyin qo'l, keyin mas tortish, keyin oyoqni yuvishni boshqacharoq qilib, shunga to'g'ri kelib qolsa. O'sha aytilgan joylar yuvilsa bo'ldi buyurilgan joylar, tahorat bo'laveradi. Imom Shofiy nazarlarida u kishining ko'z qarashlarida bu narsalar shart tahorat uchun. Ya'ni niyat qilmay tahorat qilsa, tahoratli bo'lmaydi. Tahoratda tartibni buzsa, tahoratli bo'lmaydi deydi u kishi. Shuningdek, tahorat qiluvchi odam musulmon bo'lmasa ham tahorat bo'laveradi bizning masalamizda. Ya'ni bir kofir tahorat qildi. Tahoratda buyurilgan ishlarni qildi, yo'qdi. Undan keyin iymonga keldi, musulmon bo'ldi. namoz o'qimoqchi. Shu odam haligi avvalgi musulmon bo'lmay turib qilgan tahorati bilan namoz o'qisa bo'laveradi, deyaptilar. Imom Shofiy nazdida bu shart ekan. Ya'ni tahorat qiluvchi mu'min bo'lmasa tahorat bo'lmaydi, iymon shart. Kofirning tahorati tahorat emas. Mana gaplar shu qadar aniqligida aytilyapti. Bularni ikki olimimiz ham ya'ni Abu Hanifa rahmatullohi alayhi, Shofiy rahmatullohi alayhi o'zlarining hujjatlari bor bunga. Dalillar bor. Albatta bular aytiladi. Nima uchun bu gaplar aytilyapti? Nima uchun bu hukm chiqarilyapti? Sababi aytiladi. Va kadalika al-muvalatu laysat bi shartin inda ammatil mashayikh. Shuningdek, umumiy shayxlarimiz, ulamolarimiz nazdida muvolat ham shart emas. Muvolat degani paydarpaylik. Ya'ni yuzni yuvib, keyin orqasidan 100 qurum etirib, qo'lni yuvib, tirsakgacha. U qurum etirib boshqa mahsulot qilib shunday qilamiz taharatda. tahoratda. Endi shunday bo'lmay qolsa, yuzingizni yuvib turib biror chaqirib qoldi, kelsangiz, qaytib kelib qo'lingizni yuvsangiz, o'rtada e, paydarpaylik bo'lmay qolsa ham bo'laveradi tahorat. Va endi Malik shart. Ammo Malik muvolat shart deydilar. Imom Malik yana bir mazhab rahbarlari bu kishi aytadi, yo'q. agar o'rtada bir uzilib qolsa bir ishga chalg'isangiz, yangitdan boshlaysiz tahoratingizni. Paydarpaylik shart deyaptilar. Bu masalalarni tahoratni sunnatlarini bayonida biz zikr qilib aytib o'tamiz. Chunki bizning nazdimizda bu masalalar farz emas, sunnatdir. Demak, ularni sunnatga qo'shganimiz afzal. Ya'ni hozirgi aytilgan narsalar niyat bizda sunnatdir. Niyat qilmay tahorat qiling deganimiz mas bu. Niyat qilmay tahorat qilgan bo'lsangiz, shu tahorat taharat tahoratga o'taveradi deyapmiz. Ammo niyat bilan tahorat deb niyat qilib tahorat qilamiz-ku. Ya'ni niyat degani e, fikrimizda bo'ladi bu. Tilla aytish shart emas. Ana shu niyat sunnat. Tahoratdagi aytilgan tartibni rioya qilish sunnat. Farz emas demoqchimiz xolos. Ya'ni tartibni rioya qilmasak ham tahorat bo'laveradi. E, mo'min odam tahorat qiladi, lekin kofir odamni ham tahorati bo'laveradi. Ya'ni tahoratli odam mu'min bo'lishligi farz emas. Kofir o'zi tahorat qilmaydi, tahoratni niyat ham qilmaydi. Ammo shu tahoratda yuviladigan joylarda yuvgan bo'lsa, shu odam keyin iymonga kelsa, shu odamni o'sha qilgan ishi tahorat va shu bilan namoz o'qisa bo'ladi deyilyapti. Bu narsalarni biz mana sunnatlar bayonida, tahoratni sunnatlari bayonida aytamiz. Biz hozirgacha tahorat farzlarini o'rgandik va bu farzlarni shartlarini o'rgandik. Endi tahorat sunnatlariga o'tamiz. Faslun fi sunanil wudu. وأما سنن الوضوء فكثيرة بعضها قبل الوضوء وبعضها في ابتدائه وبعضها في أثنائه أما الذي هو قبل الوضوء فمنها الاستنجاء بالأحجار أو ما يقوم مقامها وسمي وسمى الكرخي الاستنجاء استجمارا إذ هو طلب الجمرة وهي الحجر الصغير والطهاوي سماه استطابة وهي طلب الطيب وهو الطهارة والاستنجاء هو طلب طهارة القبل والدبر من النجو وهو ما يخرج من البطن أو ما يعلو ويرتفع من النجوى وهي المكان وهي المكان المرتفع endi tahorat sunnatlari bayonida. Tahoratning sunnatlari ko'pdir. Tarzlari 4 ta, sunnatlari ko'p. u sunnatlarda ayrimlari tahoratdan avval sunnat, tahorat qilishingizdan avval qilishingiz sunnat bo'lgan ishlar bor. Ba'zilari tahorat boshlayotganda, mana bismillahir rohmanir rohim deb boshlash sunnat masalan. Ba'zilari tahoratning o'rtasida sunnatlar bor. Tahorat qilayotgan asnoingizda. Tahoratdan avvalgi sunnatga kelsak, mana endi tahoratdan avvalgi sunnatlarni o'rganishni boshlaymiz. Birinchisi tahoratdan avval nima qilinadi? istinjo qilinadi. Istinjo degani o'sha tozalanadi. Hojatga kirgan inson tozalanishligi. U tahoratdan avval bo'ladi. Bu tahoratning sunnatidir. Toshlar bilan yoki kesaklar bilan e, tozalanishlik. Dinimiz poklik dinidir. Musulmon inson insonlarning ichida eng pokiza odam. Chunki u boshidan oyog'igacha tozadir uni. shu tozalik tahorat bilan bo'ladi. Tahoratdan avval o'sha biz mustahab deb aytamiz. Ana shu istinjo bilan bo'ladi. Istinjo o'sha tozalanish. Bu yerda istinjoga alohida ahamiyat berib juda dalillar bilan aytilyapti. Chunki har bir musulmonni o'sha qalbi pok bo'lganidek vujudi pokligi dinimiz buyrug'i. Musulmon odam ibodatida ham pok, qiladigan taomida ham, ovqat yeyishida ham, har bir hayotida pokiza g'ayridin bilan shunday solishtirganda musulmon kiyimi ham toptoza bo'lish kerak o'zi ham chiroyli toptoza bo'lish kerak taomi ham juda pokiza beshubha bo'lish kerak uni halol haromligidan tashqari o'shani pishirib kuydirishlikda ham yuvilgan qo'l bilan toza holatda ehtiyotkorlik bilan musulmon odam doim tozalik rioya qilish kerak va shunga yarasha musulmon savob oladi endi tahorat namozni kaliti, namoz jannatni kaliti. Demak, bu tahoratni kaliti, tahoratdan avval istinjo kerak, tozalanish kerak. Bu aytishga biroz noqulay ko'rinsa-da, lekin shuni aytib, bilib amal qilishlik har bir namozxon musulmon uchun, tahorat olmoqchi bo'lgan inson uchun juda zarur masala. Shuning uchun bu yerda juda ahamiyat beribdilar. Demak, toshlar bilan yo toshga o'xshagan kesakmidi bir narsalar bilan tozalanish istinjodir. E, Karxiy degan olim istinjoni istijmor deb ham aytadi. E, bizda odatda istinjo deb so'z bor shunaqa o'zbek orasida, qirg'iz orasida, lekin e, nima degani bu desa, bu o'sha e, hojatdan chiqqandagi tozalanish degan ma'noni hamma ham bilavermaydi. Bu o'sha ekan. Demak, hojatdan keyingi hojatdan e, keyingi tozalanish. değil, istijmor deydi. Istijmor degani e, tosh ishlatishlik. Ya'ni bizda kesak ishlatish adı. Bu arab olamida kesak yo'q. Ularda qum tosh borda. O'shuning Üçüncün o'sha istinjoda ular tosh ishlatadilar. Kichkina tosh, mayda taş ya'ni o'sha e, tazalan toshni ishlatish işletiş hakkıdaki ekan. Tahoviy bo'lsa istinjoni istitoba deb aytar ekan. Ya'ni poklik istash, tozalash degani bu ham. E, demak, istinjo nima ekan? Istinjo insonning oldi e, avratini yoki orqa avratini e, shu e, o'sha qorindan chiqqan najosatdan tozalash degani ekan. E, betahoratlikdan o'sha hojatdan keyin tozalanish istinjo. Yoki istinjo deganini yana bir lug'ati e, baland bo'lgan, ko'tarilgan joy degan mazmuni bor ekan. Ya'ni bu nima degan desa, e, shu tozalanish uchun bir tepalikni orqasiga o'tib ha e, tozalanib o'sha artinib tozalanib e, kelishlik. Tepalik deb aytilyapti. Bu biz uchun biroz e, o'rganilmagan e, o'xshaydi. Arablar janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va u kishiga ergashgan sahoba ikromlardan boshlab musulmon arablar mana shu ularning davrida bizlardek har qadamda hojatxona bo'lmagan. Hojatxona bo'lmasligi ularni tozalikka beparvoligidan emas, hojatlari kam tushganligidan. Hojatlari kam tushganligiga sabab ular u bizdek hozirgi zamon odamlaridek ovqatga mukkadan ketgan kishilar emas Juda oz taom yedilar. Mana payg'ambar alayhisolamning ro'zalari haqidagi hadislarda 3 ta xurmo, yeganlari saharlikka, uchta ta xurmoni iftorga yeganlari. Demak, o'sha hojatxonaga borish e, sahobalar aytadilar 15 kun, 20 kunda bir hojatimiz tushardi menga deydi Shuning uchun ular bir tepaligini ortiga o'tib e, kelish, ya'ni alohida unga tahoratxona, hojatxona kavlashlik darajasida ular qorinni quli bo'lmagan ekanda. Keyin mana shu tozalanish degan gaplarni ham o'qirkanmiz, biz tushunmay qoladigan joylar bor. Ya'ni shu tozalansang, e, shu e, kesak bilan tozalansang, tahorat olaversang bo'ladi, yuvmasang ham deyiladi. Hozir bu gaplarni aytamiz, o'qiymiz. Biz albatta yuvish kerak deymiz. Bu yerda yuvmasang ham degan gap bor. Nimaga desa, ular biz buni tasavvur qila olamizmi? hech ikki xil ovqat yemas ekan. Ovqat deganda bitta ovqat, masalan, non yesalar, nonga yana bir narsani qo'shib yemas ekan. Bu non o'zi katta ovqat deb hisoblanar ekan. Non o'tmaydi-ku, bir narsa bilan yeyiladi-yu. Balki 10 xil narsa qo'shib yeyiladi-ku bizda. Shuning uchun o'sha yeyish qanday bo'lsa, hojat ham shunga o'xshagan ularni o'sha bir xil taom yeganligi uchun hojatdan keyin ularni badanlarida najosat qolmas ekan. Bu gap hozirgi zamonda tushunmaydigan gap bu. Hatto avvalroq ham Hasan Basriy degan tobiinlardan bo'lgan kishi aytadi. Shu hojatdan keyin yuvmasa bo'laveradi degan gap bu sahobalarga aytiluvdi. Chunki ular ovqatga mukkasidan ketmagan edi. senlar necha xil ovqat qo'shib yeyapsan senlar albatta yuvishing kerak deydi bu 1400 yil 1300 yil avvaliga gap bu shuning uchun bu yerda biz o'qisak o'sha tozalansa bo'ldi yuvmasa bo'laveradi desa bizga ham bo'laverar ekan desak noto'g'ri tushunib qo'ygan bo'lamiz nima qaysi holatda yuvmay kesak bilan tozalanishni o'zi bilan tahorat qilsa bo'laveradi buni tushuntiradilar lekin asosiy narsa o'sha tozalanishlik inson o'z vujudida toza bo'lishi, taomga mukkadan ketmasligi, demak taom yiqilib qolmasligi uchun iste'mol qilinadigan narsa ekanligi. Nafaqat semirish uchun yana ming xil navini o'ylab topib, bunisi juda lazzatli ekan, bu bu emas. Balki o'sha inson faqat shu e, birin ketin taom yeyish uchun dunyoga kelmagan. Payg'ambar alayhissalom va sahoba ikromlar davrida yo'q edi bu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir bashorat hakkı kabi aytganlar. Hali shunaqa zamon keladi, aldı oldiga bir avukatı hali chiqib ketmasdan ikkinchi ovqat keladi. Shunaqa buladı bo'ladi dedilar. i kiramlar, "E, juda yaxshi zamon kelar ki o, deyishdi. Ya'ni ular namozni turganda yiqilib qolishardi qorin ochligidan. Ikki xil ovqat emas, bir xil ovqat ham yo'q edi. Sahobalar yaxshi der ekanlar, bir necha xil ovqat olsa juda baquvvat olib namozda biz o'qiy olmagan darajada ko'p namoz o'qir ekanda ular deyishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aksincha unaqa emas dedilar. Balki u o'sha qorni to'qlar yaxshi namoz o'qishmaydi dedilar. Ular halovat bilan, orom bilan namoz o'qimaydi. o'sha ovqat ketidan ovqat umrlari shu bilan o'tib ketadi. Xuddi shunaqa davrni biz hayotimizda boshimizdan kechiryapmiz. Demak, biz mana bu yerdagi ayrim masalalarni o'sha davr nuqtai nazaridan ekanligini bilishimiz kerak. Mana shu masalalarni o'qiymiz endi. Wal kalamu fil istinja fi mawadi. Fi bayani sifati al istinja va fi bayani ma yustanja bihi va fi bayani ma yustanja minhu. Istinjo to'g'risidagi so'z bir necha mavzuda o'rinda keladi. O'sha istinjoning sifati aytiladi bu yerda va nima bilan istinjo qilsa bo'ladi, buni aytiladi va nimadan istinjo qilinadi, buni aytiladi. Birinchisi, ya'ni istinjoni e, sifatlari. أما الأول فالاستنجاء سنة عندنا وعند الشافعي فرض حتى لو ترك الاستنجاء أصلا جازت صلاته عندنا ولكن مع الكراهة وعنده لا يجوز والكلام فيه راجع إلى أصل نذكره إن شاء الله تعالى وهو أن قليل النجاسة الحقيقية في الثوب والبدن عفو في حق جواز الصلاة عندنا وعند ليس بعفو ثم ناقضه في الاستنجاء ayrımlarda nakada ناقض في الاستنجاء فقال إذا استنجى بالأحجار ولم يغسل موضع الاستنجاء جازت صلاته Ve in teyakkanna bi baqa'i şey'in minen necase idil haceru la yesta'silun necasete ve innema yukalliluha ve hâde tanakulun zahir. İstinca bizim mezhebimizde sünnettir. İmam Şafii nezdinde parzdir. Yani o kişi tozalanish farz bo'lmasa tahorat bo'lmaydi yaptı, Biz tozalanish farz emas, bu sunnat Hatta bizim bizning mazhabimizda shunday ki. birov hojatdan chiqib umuman istinjo qilmasa ham tahorat olib namoz o'qisa bo'laveradi deymiz. Mana mana shu gapni endi biz tushuna olmaymiz. O'tganlar haliga aytgandek, u hojatga haftada 15 kunda bir hojat tushadiganlar, ikki xil, uch xil ovqatni yeb ichini buzib olmaganlar. Mana bular haqida ketyapti gap. Ana shular istinjo qilmasa ham joiz, tahorat qilsa, lekin makruh istinjo qilmaganligi yaxshi emas. Ammo Shofiy yo'l istinjo qilmasa, u tahorat tahorat bo'lmaydi dedi. Bu gap biz hozirgi davrda bizga ham to'g'ri keladi. Istinjo qilmasa tahorat tahorat bo'lmaydi deb zamonamiz odamlariga. Bu yerdagi gap e, bir qoida ustida ketyapti. Buni inshaalloh biz aytamiz. Ya'ni bu qoida shunday iboratki, haqiqiy najosat kiyimda yo badanda bo'lsa, ozgina bo'lsa u afuvdir, kechiriladi. Ya'ni bir kiyimida odamni ozgina najas tegib qo'ygan bo'lsa, qanchalikligini aytamiz endi. Ozgina najas tegsa, yo badanida ozgina najas tegib qo'ygan yer bo'lsa, shu odam tahorat qilib namoz o'qib, shu najas qolsa ham namoz bo'laveradi. afu deyiladi, ya'ni u kechiriladi. Ammo Imom Shofiy kiyimda yo badanda ozgina najosat qolgan bo'lsa ham tahorat bo'lmaydi, namoz ham bo'lmaydi der ekanlar. Ammo shu gaplariga istinjoda o'zlari qarshi chiqar ekanlar. Ya'ni aytadilar-ki, tosh bilan istinjo qilgach, ya'ni kesaklar bilan tozalangach, e, o'sha istinjo qilgan o'rinni najas chiqqan joyni yuvmasa namoz bo'laveradi deydi. O'zi ozgina najas bo'lsa ham namoz bo'lmaydi dedi. Endi bu yerda namoz bo'laveradi deb o'zlariga qarshi chiqadilar. Agar najosatdan bir ma'lum miqdor qolganini aniq bilsak ham, ya'ni e, yuvmasa ma'lum miqdor qoladi. Chunki ishlatiladigan kesak najosatni umuman yo'q qilib tashalmaydi, balki uni azaytiradi dedi. Bu yerda bu kishi demak, e, ozgina najosat bo'lsa ham tahorat bo'lmaydi deb turib, keyin istinjo qilib yuvmasa ham tahorat bo'ladi degani bir-biriga qarshi bo'lib qoldi. Chunki istinjoda agar yuvmasa, u najosat butunlay yo'q bo'lmaydi. Kesakda artinishdi o'zi bilan. Summa ibtidoul ad-dalil على أن الاستنجاء ليس بفرض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج والاستدلال به من وجهين أحدهما أنه نفى الحرج في تركه ولو كان فرضا لكان في تركه حرج والثاني أنه قال من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومثل هذا لا يقال في المفروض وإنما يقال في المندوب إليه والمستحب إلا أنه إذا ترك الاستنجاء أصلا وصلى ويكره لأن قليل النجاسة جعل عفوا في حق جواز جواز الصلاة دون الكراهة وإذا استنجى زالت الكراهة لأن الاستنجاء بالأحجار أقيم مقام الغسل بالماء شرعا للضرورة إذ الإنسان قد لا يجد سترة أو مكانا خاليا للغسل وكشف العورة حرام فأقيم الاستنجاء مقام الغسل فتزول به الكراهة كما تزول بالغسل وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالأحجار ولا يظن به أداء الصلاة مع الكراهة Endi <clears throat> istinjo tozalanish sunnat, farz emas deyapmiz. Dalilimiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dan bir hadis rivoyat bo'ldi. Aytdilarki, kim tosh ishlatsa, ya'ni kesak bilan tozalansa, tog' qilsin shuni, tog' marta tozalasin. Kim shunday qilsa yaxshi ish qildi. Kim bunday qilmasa unga haraj yo'q, unga ziyon yo'q, tanglik yo'q. Mana bu gapni biz dalil keltirishimiz ikki sababdan dalil keltiryapmiz. Birinchisi, demak, e, tog' degani, ya'ni o'sha kesak bilan artinishgan odam yo bitta yo 3 ta yo 5 ta kesak bilan tog' bo'lsin, juft bo'lmasin degan ma'noda bo'lyapti. Ammo shunday bo'lmay juft bo'lib qolsa ham ishlatilgan kesak ziyoni yo'q deb unga ham ruxsat berildi. Ana o'sha tog' bo'lmasa ham bo'laveradi der ekanlar. Agar shu istinjo farz bo'lganda uni tark qilsa ham bo'laveradi deb aytmagan bo'lardilar. Ya'ni tog' qilsin, kim shunday qilsa bo'ladi, kim E, unday qilmasa ham bo'laveradi der ekanlar, demak u istinjo qilmasa ham bo'laveradi degan ijozat bo'lib qoldi shu yerda. Ana shu istinjo qilmasa bo'laveradi degan so'z haligi yuqorida muqaddimamiz bilan tushuniladi. Ya'ni o'shanday odamlar, o'sha ichi buzilmagan odamlar haqida gap ketyapti. Bundan hozirgi davrda bo'laverar ekan degan fatvo chiqarishlikka hech kim haqqi yo'q. Buni juda men atay ta'kidlayapman. Shu yerda yana xato adashib qolmasin. Bu dalil ikkinchi ma'nosi kim shunday qilsa chiroyli ish qilibdi, kim bunday qilmagan bo'lsa, uni ziyoni yo'q bo'laveradi der ekanlar. Bunday degan gap farzga ishlatilmaydi. Agar istinjo farz bo'lsa, albatta istinjo qiyin deb buyurardilar. Qilmasa ham bo'laveradi degan gap farzga ishlatilmaydi. Balki bu o'sha mustahabga ishlatiladi. Ya'ni qilsang yaxshi, qilmasang ham bo'laveradi degan gap bu gap. Farzga bu gap ishlatilmaydi. Lekin birov istinjo qilmasa hojatdan keyin, mutlaqo istinjo qilmasa, namoz o'qiversa, ya'ni istinjo qilmay tahorat olib namoz o'qursa, namozi namoz bo'laveradi-yu, makruh bo'ladi. Chunki najosatni ozginasi o'sha najosat chiqqan o'rinlarda, joylarda qolgan najosatni ozginasi namoz durus bo'lishligi to'g'risida kechiriladi, namoz bo'laveradi. agar ozgina bo'lsa. U ozgina qachon bo'ladi? O'sha istinjo qilgandan keyin ham baribir ozgina qoladi. O'shani yuviladi endi. Yuvilmasa ozgina qolgani kechiriladi va makruh bo'lmaydi bunda. Karohiyati yo'q. Bu istinjo qilganda. Chunki istinjo kesaklar bilan istinjo qilingani xuddi suv bilan yuvilgan o'rniga o'tiladi shar'an. Lizzarura, ya'ni hamma yerda ham yuvishlikni iloji bo'lmay qoladi. Mana bu gap ko'pchilik so'raydigan masala. E, mustahab qilishlikka joy topa olmayman ishxonamda. Demak, men namozimni qazo qilaman, chunki tahorat ola olmayman. Mana shu gap bo'ladi ko'p. Mana bu yerda shu savolimizga javob beryapti. Zaruratan, ya'ni e, nochor holda shunaqa sharoit shuni taqozo qilib qolsa, sizni o'sha kesak bilan artinishingiz yuvishlikni o'rniga o'tadi. Chunki inson yoxo o'sha yuvinadigan, mustahab qiladigan bir tosıgıdı yo bir xoli joyni topa olmay qoladi. Ishxonalarda, shahar o'rtasida boshqa. Endi shu yerda baribir men yuvishim kerak der ekan, unda odamlarning ko'zi buni avratiga tushishi mumkin. açı, ochilishi bu haromdir. Demak, shu yerda kesak bilan tozalanishlik yuvishlikni o'rniga o'tadi. E, demak, e, yuvishlik bilan makruhlik ketgani kabi kezak bilan tozalanish bilan ham makruhlik ketadi istinjo qilib tahorat qilsa bo'laveradi mana shunaqa nochor holatda ibn masuddan rivoyat bo'ladi roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam toshlar bilan istinjo qilardilar bo'ldi ya'ni tosh bilan tozalanib e, keyin yuvardilar degan gap yo'q o'sha kesak bilan tozalanib tahorat qilardilar. Payg'ambar alayhissalom namozni hech qachon karohat bilan makruh holda o'qimasdilar-ku. Eng kamil ibodat qiladigan eng kamil inson u zot. Demak, e, tosh bilan o'sha istinjo qilishlikni o'zi yuvishlikni o'rniga o'tishligi mana shu hadisdan ma'lum bo'lyapti va shu hadisdan yuqoridagi aytganimizdek, ularda o'sha e, poklik, tozalik, ichu tashini pokligi u zotda sahobalarida borligiga dalil bu. Va amma bayanu ma yustanja bihi fasunnat huwa al-istinja'u bil ashya'i tahirati min al-ahjar wal amdar wat turab wal khuruqul bawali wa yukrahu bil rawth wa ghayrihi min al-anjas. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عبد الله بن مسعود عن أحجار الاستنجاء عن أحجار الاستنجاء أتاه بحجرين وروثة فأخذ الحجرين ورمى بالروثة وعلل بكونها نجسا فقال إنها رجس أو ركس أي نجس Endi o'sha istinjoni ikkinchi bobi bu nima bilan istinjo qilinadi? Istinjo qanday qilinadi buni bildik. Endi nima bilan istinjo qilinadi? Sunnat shuki istinjo toza narsalar bilan qilinadi. Toshlar bilan yo kesaklar bilan yo tuproq bilan, ya'ni o'sha e, mayda kesak bilan e, yo bir eski lattalar bilan istinjo qilib tozalanib artinsa bo'ladi. Ammo e, bir molni tezagi bilan, qurigan tezagi bo'lsa, o'sha bilan istinjo qilish makruhdir. E, chunki o'zi najas bo'lganligi uchun uni bilan tozalanib bo'lmaydi deyaptilar. Chunki payg'ambar alayhisalom Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan e, shu istinjoga tosh so'radilar, tahorat olishga borishlarida. E, Abdulloh ibn Mas'ud bu o'tgan darslarimizda o'tdi. Ikkita tosh bilan bitta tezak olib keldilar. Rasululloh ikkita toshni oldilar u tezagini tashlab yubordilar va e, bu gapga sabab aytdilarki, bu tezak o'zi najas dedilar. Bu najas deb aytdilar. Demek toza narsa bilan istinjo qilinish kerak, najas bilan emas degan gap. Va ikrohu bil admi lima ruya anna nabiy sallallohu alayhi vasallam naha anil istinja bir rawti va rimma va qala man istanja bi rawtin aw rimma fa huwa bari'un mimma unzila ala Muhammad. Abu Davud rivoyatlari ekan bu. Ya'ni suyak bo'lsa-chi, bir suyak yotgan bo'lsa o'sha istinjo qiladigan joyda suyak bilan istinjo qilish makruhdir. Ya'ni istinjo bo'laveradi, lekin shu bilan istinjo qilish makruh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat bo'ldiki, u kishi sollallohu alayhi vasallam tezak bilan, suyak bilan tozalanishdan, istinjo qilishdan qaytardilar va dedilarki, kim tezak bilan istinjo qilsa, suyak bilan istinjo qilsa, u Muhammadga tushgan dindan bezordir dedilar. Ya'ni menga tushgan din, menga buyurilgan narsa dedilar. O'sha suyay bilan e, e, tezay bilan istinjo qilmaslikka buyurilgan meni dinimda. Demak, unday qilganlar meni dinimdan e, tashqaridagi odamlar dedilar. Alloh saqlasin. Ya'ni bunday qilganlar deganlari bo'laveradi. Tezay bilan bo'laveradi, suyay bilan bo'laveradi deb e'tiqod qilganlar. Birda yarim shu ishni qilib qo'ygan odam dindan chiqib qolmaydi. bu yerda aytilyapti-ku makruh deb. Makruh degani ya'ni u bilan umuman e, tozalanib bo'lmaydi degani emas, shu bilan tozalanmagan yaxshi degan gap. Shunda tozalansa bo'laveradi degan odam Muhammad dinidan tashqaridagi odam dedilar. Va ruvi ani Nabi sallallohu alayhi vasallam annahu qala la tastanju bil admi va la bir raws fa innal adma zadu ikhwanikumul jin va raws alafu davabihim fe in faale zalike yu'taddu bihi indena fe yekun mukimen sünneten ve murtakiben keraheten ve yecuz en yekun el fi'l vahid li fi'lin vahidin cihatan muhtalifatan fe yekun bi cihatin keda ve bi cihatin keda. Yana rivayet Peygamber Aleyhisselam dediler. Süvey bilen, tezey bilen istinca kılmaylar. Çünkü süvek biradariler bugün cinlerde tamamıdır. uni sizlar najosga aylantirib qo'ymanglar. Tezak bo'lsa, jinlar minib yuradigan narsalarni, ularni minib yurgan otlarini o'tidir. Ular tezak yer ekan. Demak, suyak jinlarni, tezak jinlarni ostidagi minib yuradigan narsalarini ovqati dedilar. Shunga binoan demak suyak bilan, tezak bilan istinjo qilinmaydi. Endi birov shunday qilib qo'ysa bir majbur holatda boshqa bir narsa topolmasdan bu odamni shunday qilgani bizning nazdimizda sanaladi sunnat qilgan bo'ladi shu odam majbur bo'lsa. Sunnat qilgan bo'ladi-yu, e, ammo bir karohiyatli ish qilgan bo'ladi. Ham sunnatni qildi, ham bir makruh ishni qildi. Sunnatni qilgani tozalandi. Makruh ishni qilgani shu bilan tozalanmanglar degan narsa bilan tozalanib qo'ydi. Bitta fe'lni ikkita tarafi bo'lishi mumkin. Bir tarafi sunnat, bir tarafi mm, makruh degan narsa mana shu suyak yo tezak bilan tozalangan odam haqiga to'g'ri keladi. Va inda shofi la yu'tadu bi hatta la tajuzu salatu idza lam yastanji bil ahjar ba'da zalik. Ya'ni shofi aytadilarki, bir odam e, o'sha suyak yo tezak bilan tozalansa, uni tozalangani sunnatga amal qilgan deb sanalmaydi. Balki o'sha tozalanish bilan tahorat qilsa, namoz o'qsa namoz joiz emas deydi shofi. qachonki ee, u o'sha tezak yo suya bilan tozalangandan keyin tosh bilan kesak bilan tozalanmasa toza narsa bilan Bu olmagan onu taharat uni namaz qilib kabul bu qabul bo'lmaydi deydilar Nima dalillar bu gapga? Keltiradilar Shofi'ini dalillarini. Va shu qavlihi innan nassa varada bil ahjar fa yura aynul mansus ilay va la anna rawta najas fi nafsihi va najas kayfa yuzilu najasa va lana anna an-nass ma'lulun bi ma'na at-tahara wa qad hasalat bi hadhihi kema tahsul bil ahcar illa ennehu kuriha bir ravt lima fihi min bin necas ve ifsadi ala fidava bil cin ve kuriha bil azm lima fihi min ifsadi zadihim ala ma nataka bihi'l hadis fekana nahyu anil istincai bihi limanan fi gayrihi la fi aynihi fela yemna'u'l i'tidad bihi Demek Süheyb bilen Tezeyb bilen istinca kıyan adamın istincası dürüst emas degan Şafii dalilleri şu ki nas hüccet bizga nima keldi? toshlar bilan tozalaninglar dedi payg'ambarimiz. Demak, o'sha nima aytilgan bo'lsa, o'sha aytilganga rioya qilaylik biz. Endi undan tashqari Tezek, bilan suya bilan necas. degan. Tezak o'zi najas. najas qanday najosatni necas Demak, taharat bilan tahorat e, tozalangan odam, bilen bilan tozalangan odam hech tozalangan bo'lmaydi, deyaptilar. Gaplari juda to'g'ri. Biz bo'laveradi dedik. Bizi ulamolar, ustozlar. Dalillari shuki, o'sha keltirilgan hadis, hujjat tahorat ma'nosi bilan sabablangan, ya'ni tozalik uchun tozalaniladi, bir toza bo'lish uchun tozalaniladi. Mana shu narsalar bilan ham tozalaniladi. O'sha suyay bilan ham odam tozalansa bo'ladi. Ya'ni toza bo'ladi. Faqat tozalanmaylar degani suyay bilan toza bo'lmay qolasizlar degani emas. jinlarni ovqatini buzib najasga aylantirib qo'yyapsizlar deb boshqa narsa sababli qilmanglar deyaptilar. U suv bilan tozalansanglar, u tozalanmay qoladi o'sha joy deyilgan emas-da bu. Shu narsalar bilan tozalik bo'ladi. Xuddi tosh bilan, kesak bilan tozalangandagi toza bo'ladi. Lekin makruh, masalan, tezak bilan tozalash makruh. Nimaga? Chunki bu yerda najosatni ishlatding. O'zi najos bo'lgan narsani ishlatyapsan sen. Garchi sen o'zingni najosingni tozalasang ham, o'zi najas bo'lgan narsani ishlatyapsan. Bundan tashqari jinlar minib yuradigan narsalarning ovqati u tezak. Shu tezakni sen iflos qilib qo'yapsan. deyaptilar. Endi suyak bilan tozalanish makruh deyishlari jinlarni o'zi yeydigan ovqatini sen iflos qilib qo'yapsan. Ya'ni suyak bilan tozalik bo'laveradi, tozalanadi odam, lekin bir jin degan e, maxluqni ovqatini nopok qilib qo'yganligi uchun shundan qaytarildi. Hadis buni aytdi bizga. Demak, e, ana shu suya bilan tozalanishdan qaytarishlari nima uchun bo'ldi? Suya bilan tozalasang toza bo'lmay qoladi demayaptilar, toza bo'laveradi. Boshqa bundan boshqa tarafdagi ma'no sababidan, ya'ni e, o'sha e, jinni ovqatini sen najosga aylantirib qo'yma degan ma'noda bilan tozalanma deyaptilar. Uni o'zi bilan toza bo'lmay qoladi demayaptilar. Demak, kimki suyay bilan tozalansa, shu tozalangani hisobga o'tadi bizning aslimizda. Sunnatga amal qilgan bo'ladi, lekin o'sha suyay bilan tozalanma degan ishni işte, qilib qo'yganligi uchun makruh hisoblanadi. Va qavluhu ar-rawsu najasun fi nafsihi musallam. لكنه يابس لا ينفصل منه شيء إلى البدن فيحصل باستعماله نوع طهارة بتقليل النجاسة ويكره الاستنجاء بخرقة الديباج ومطعوم الآدمي من الحنطة والشعير لما فيه من إفساد المال من غير ضرورة وكذا بعلف البهائم ve huvel haşiş lennehu tencisu littahir min gayri darure vel mu'tabar fi ikameti hadihi sünneti indena huvel inka dunel adet fe in hasale bi hacerin vahid kefeh ve illem yahsul bis selet zade aleyh yani Şafii tezeyi bilen tazalansa bu meydi yaptılar delil et yaptılar ki teze özeneceğiz ki şu yaptı ettiler bu yap müsellem Bu gapga biz taslim qilamiz, to'g'ri deymiz. Lekin u tezak, bu juda muhim masala. Quruq narsa. Quruq narsadan badanga hech narsa o'tmaydi. Tezak garchi o'zi najas bo'lsa ham, u qurigan najas bo'lganligi uchun u badaningizga tegsa badaningiz najas bo'lib qolmaydi. Demak, e, uni iste'moli bilan o'sha ya'ni o'sha bilan tozalangan odam o'zidagi najosatni kamaytirishiga o'sha tezak ishlaydi. U quruq narsa edi u. O'sha bilan xuddi kesakni ishlatgandek ishlatsa tozalanadi. Ammo e, o'sha u jinlarni meni yuradigan hayvonlarini ovqati degan gap bilan shuni qilma deganlari uchun tezak bilan tozalanmaymiz biz. Endi eski latta bilan tozalansa bo'ladi dedilar. bilen parchasi bilan tozalanishlik makruh debdilar. Ma'lumki, erkek erkak kishi kim kiyim kiyishligi haram edi. Hadis bizga shuni aytgan, a? Ipak bilan tozalanish ham makruh ekan. Bu isrofgarchilikka kiradi. Yana e, odamzod yeyishi mumkin bo'lgan, taom bo'lishi mumkin bo'lgan narsalar bilan tozalanib bo'lmaydi. U nima bo'lsa hamda taomu nommi, boshqami ish qilib odam yeyishi mumkin bo'lgan narsa bilan albatta bu juda ham isrofgarchilik juda haqorat bo'ladi bu endi. Bunday bo'lishi mumkin emas. no hech zarurat bo'lmasa ham bir molni buzyapsiz, bir halol narsani haromga aylantirib da o'sha inson. Shuningdek, e, hayvonlar yeydigan o'tlar bilan tozalanishlik ham makruhdir. O'tlar bilan o'sha o'sib turgan o'tlar bilan, barglar bilan. Toza narsani hech zaruratsiz najosga aylantirib qo'yapti bunday qilgan odam. Shuning uchun makruh. Endi o'sha tozalanishlik degani necha marta tozalash kerak inson o'zini? desa, mo'tabar e'tiborli narsa shu tozalanish sunnatini bajarishimiz uchun bizning mazhabimizda shu tozalashlik mo'tabar, sanaq emas. bir martada toza bo'ladimi, 5 martada toza bo'ladimi, tozalanguncha artinish kerak deyapti. Agar bitta tosh bilan tozalansa, o'sha ham kifoya qiladi. Agar 3 ta bilan tozalik bo'lmasa, undan ziyoda kesak bilan yana tozalanish kerak. 3 ta bo'ldi, tozalanadimi, tozalanmaydimi, farqsiz 3 ta bo'lish kerak deyilmaydi, balki toza bo'lguncha artinish haqida ketadi Va inda Shofiy al-adad min al-inqo'i shart. Ma'al al-inqo'i shart. حتى لو حصل الإنقاء بما دون الثلاث كمل الثلاث ولو ترك الثلاث لم يجزه واحتج الشافعي بما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استجمر فليوتر أمر بالإيتار ومطلق الأمر للوجوب Şafii nazdida 3 ta bilan tozalash buyurilgan, 3 marta 3 ta kesak bilan, 3 ta tosh bilan tozalanish kerak. Bitta bilan toza bo'lsa ham baribir 3 ta ishlatish kerak deyaptilar. uchtadan kam bo'lsa, uchtan to'ldirib, ya'ni e, bitta bilan tozalansa, yana ikkita bilan yana artinaverish kerak. Agar 3 marta, 3 ta kesak bilan tozalanmasa, kifoya qilmaydi unga. U sunnatni bajargan bo'lmay qoladi. Ya'ni u kishining nazdida farzni bajargan bo'lmay qoladi. Shofi bu gaplarga hujjat qilib, biz rivoyatgan hadisni keltiryaptilar. Payg'ambar alayhisolam aytuvdilar: Kim tozalansa, tog' bilan tozalansin dedilar, juft bo'lmasin dedilar. Ya'ni 3 ta deb 3 ta tog' demoqchilar-da endi. E, Payg'ambar alayhisalom shu tog' sanoqli kesak bilan tozalaninglar deb buyurar ekanlar, bu mutlaq buyruq, bu vojibni bildiradi. Demak, 3 ta bo'lishligi bizga vojib deb aytayaptilar. Biz unday demadik, toza bo'lsa bo'ldi. Bitta bilanmi, 5 ta bilanmi toza bo'lguncha artiniladi. دليلimiz ولنا ما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أحجار الاستنجاء فأتاه بحجرين وروثة فرمى الروثة ولم يسأله حجرا ثالثا ولو كان العدد فيه شرطا لسأله إذ لا يظن به ترك الواجب ولأن الغرض منه هو التطهير وقد حصل بالواحد ولا يجوز تنجيس الطاهر من غير ضرورة وأما الحديث فحجة عليه لأن أقل الإيتار مرة واحدة على أن الأمر بالإيتار ليس لعينه بل لحصول الطهارة فإذا حصلت بما دون الثلاث فقد حصل المقصود فينتهي حكم الأمر وكذا لو استنجى بحجر واحد له ثلاثة أحرف لأنه بمنزلة ثلاثة أحجار في تحصيل معنى الطهارة Biz nima dedik? Sanoqi shart emas dedik. Dalilimiz Ibn Mas'ud hadisini rivoyat qildik-ku. Raziyallohu anhu. Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Ibn Mas'uddan shu istinjo uchun tosh so'radilar. U kishi ikkita tosh bilan bitta tezayni keltirdilar. Payg'ambarimiz tezayni tashavardilar. Nechta qoldi? Ikkita tosh qoldi. Uchinchi toshni olib kelmadilar. Agar Agar uchinchisi shart bo'lsa, uchinchi toshni olib kelib deb so'ragan bo'lardilar. Tushunarliga bu. E, chunki payg'ambarimiz agar 3 ta bilan 3 ta bo'lishi vojib bo'lsa, vojibni tark qilishlik u kishi haqida gumon qilinmaydi. Albatta u kishi har bir ishni farzu vojibini har bir chegarasini aniq qilgan zotlar. E, o'zi istinjodan maqsad nima o'zi? Tozalashda, tozalash. Bitta bilan tozalish toza bo'ldimi? Demak, o'sha istinjo bajarilibdi. endi yana uchta qilaman deb boshqa ikkita toza kesaydi ham najas qilib qo'yishni nima foydasi bor? Undan boshqalar foydalansin. Yana toza bo'lgandan keyin yana nega isrofku bu? Hujjat keltiribdilar Shofiy o'sha kim istinjo qilsa tog' marta istinjo qilsin degan hadisni. Bu hujjat Shofiyga qarshi hujjat bu. Ya'ni tog' marta degan gap 3 marta degani emas. Tog'ni eng birinchisi bitta ham tog'ni, demak bitta bilan Artinish ham tog' marta istinjo qilishga kiradi. Demak, tog' sanoqli tosh bilan bitta, 3 ta, 5 ta degan gaplari shu albatta bitta, 3 ta, 5 ta bo'lsin deb shu narsani o'zi uchun buyurilgani yo'q, balki tozalik hosil bo'lishi uchun. Tozalik qachon toza bo'lguncha nechta bo'lsa ishlatinglar. Bitta bilan toza bo'lsa bitta, 7 ta bilan toza bo'lsa 7 ta. To tozalik bo'lsin. Agar 3 ta bo'lmaydi, tozalik paydo bo'lgan bo'lsa, bitta yo ikkita bilan. Demak, maqsad hosil bo'pti. Demak, buyruqni hukmi shu yerda to'xtaydi. Yana bitta yana keyin kesak olib yana tozalavringlar, 3 ta yetkazib qo'yinglar deyishdi. Hojat yo'q. Shuningdek, bir odam bitta kesak bilan tozalandi-yu, shu bitta kesakni 3 ta tarafi bo'lsa, shuni 3 ta tarafi bilan tozalansa, 3 ta kesak bilan tozalangan hukmi bo'laveradi. 3ta tashbih hukmida manzilatida bo'lar ekan, o'sha ehm, tahorat ma'nosini hosil qilishlik, ya'ni toza o'sha yerni tozalashlik uchun go'yo 3ta kesak ishlatgandek. Demak, nima bilan tozalanishni ham bildik. Endi masalan davom. Vayastanji biyasari. Limaruyanna nabiy sallallohu alayhi vasallam kana yakulu biyamini va yastajmiru biyasari. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بيمينه ويستنجي بيساره ولأن اليسار للأقدار للأقدار وهذا إذا كانت النجاسة التي على المخرج قدر الدرهم أو أقل منه فإن كانت أكثر من قدر الدرهم لم يذكر في ظاهر الرواية واختلف المشايخ فيه فقال بعضهم لا يزول إلا بالغسل وقال بعضهم يزول بالأحجار وبه أخذ الفقيه أبو الليث وهو الصحيح لأن الشرع ورد بالاستنجاء بالأحجار مطلقا من غير فصل وهذا كله إذا لم يتعدى النجس المخرجة فإن تعداه ينظر إن كان المتعدي أكثر من قدر الدرهم يجب غسله بالإجماع وإن كان أقل من قدر الدرهم لا يجب غسله عند أبي حنيفة أبي يوسف وعند محمد يجب وذكر القدوري في شرحه مختصر الكرحي مختصر الكرح أن النجاسة إذا تجاوزت مخرجها وجب غسلها ولم يذكر خلاف أصحابنا لمحمد أن الكثير من النجاسة ليس بعفو وهذا كثير ولهما أن القدر الذي على المخرج قليل وإنما يصير كثيرا بذنب المتعدى إليه وهم وهما نجاستان مختلفتان في الحكم فلا يجتمعان ألا ترى أن إحداهما تزول بالأحجار والأخرى لا تزول إلا بالماء وإذا اختلفتا في الحكم يعطى لكل واحد منهما حكم نفسها حكم نفسها وهي في نفسها قليلة فكانت عفوا tozalanish haqida ketyapti gap. Hojatdan keyingi tozalanish. Shu tozalanish chap qo'l bilan tozalanadi odam. rivoyat qilingan payg'ambar alayhisalom o'ng qo'l bilan yerdilar, chap qo'l bilan tozalanardilar. Oyisha roziyallohu anhadan rivoyat bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom o'ng qo'llari bilan yerdilar, chap qo'llari bilan tozalanardilar. Chunki chap qo'l kir najas narsalargadir. Ana endi chap qo'lda non dushab yeyishlikni tasavvur qiling. payg'ambar alayhissalom on qo'lda iyiler deb buyurar ekanlar va shunday o'zlari amal qilar ekanlar biz ummatlariga siz bilan bizga xuddi shunday qilishimiz kerak chap qo'l u najosatni yuvish uchun ishlatiladi o'ng qo'lni unga ishlatilmaydi kol qo'l doim toza tutiladi jumladan istinjoda chap qo'l bilan istinjo qilinadi tushunarli bu gapimiz endi biz mukaddima qilib qo'shimcha aytgan gapimiz endi keldi. Aytayaptilar-ki, mana shu istinjo qilib yuvmasdan tahorat qilsa bo'laveradi degan gapimiz qachonki shu najosat chiqqan joyidan uni yonlariga tegmagan bo'lsa. O'sha chiqqan joyidan boshqa yoqqa teginmagan bo'lsa bu najosat. Ichi buzilmagan bo'lsa degani boshqa so'z bilan aytgan. bir tanga miqdoricha boshqa yerga tegsa, uni artish bilan tahorat durust emas, uni yuvish kerak endi. Bir dirhamdan, bir tangadan ortiqcha miqdorda o'sha najosat chiqqan joydan boshqa yoqqa o'tgan bo'lsa, u najosat ya'ni tekkan bo'lsa badanga, u badanni yuvish bilan tozalanadi, haligi kesak bilan tozalanmaydi. Kesak bilan tozalangandan keyin yuvish kerak uni. Zohir rivoyatda Imom Azam va Imom Abu Muhammadlardan rivoyat qilinishi bo'yicha shu bir tanga miqdorida bo'lish kerak, undan ortiq kam degan gaplar aytilmabdi. Ammo e, bu imomlarimizning shogirdlari bo'lgan ulug' shayxlar, ulamolar shu to'g'rida har xil gap aytibdilar. Birovlar aytdilarki, demak, e, albatta yuvish kerak. Agar o'sha najosat chiqqan joydan yoniga tekkan bo'lsa. Ba'zilari yo'q, o'sha joylarni ham kesak bilan quritilsa, e, yuvilmasa ham bo'laveradi deydi. Işte. Bu deganini biz shunday tushunamizki, demak haligi ishxonalarda iloji yo'q yerlarda suv ishlatish mumkin bo'lmagan joylarda demak quritishlikni o'zi bilan tahorat qilib namoz o'qisa bo'ladi. Imkon bor joyda albatta yuvish kerak degan gap chiqyapti. Faqih Abdullays Samarqandiy Mana shu gap to'g'ri dedilar. Ya'ni e, boshqa joylarga tekkan bo'lsa, u yerda ham artib yuborilsa, yuvmasa ham tahorat bo'laveradi. Chunki e, shariatda shariy qonun vorid bo'ldi bizga toshlar bilan tozalashga. Yuvish degan gap aytilmadi u yerda, tosh bilan, ya'ni kesak bilan tozalanish aytildi. Ajratilmadiki, unday bo'lsa yuvasan, bunday bo'lsa artinasan demadi. Artinib tozalan degan gap buyurildida. De. Endi shu artinib tozalanish degan gap qachon mumkin? Qachonki o'sha ichkaridan chiqqan najas o'zini chiqqan joydan boshqa yerga tegmagan bo'lsa mumkin. Agar boshqa yoqqa o'tgan bo'lsa-chi? Buni biz aytdik ya Ya'ni ich buzilish, doim ovqatga, ovqat bilan yashash. Mana ularning hammasini natijasida e, endi bu o'sha holat ham, hojat holati ham haligi pokiza odamlarni holatidek toza bo'lmadi. Endi bunda albatta yuvish kerak. Qaraladi unda. Agar e, o'sha chiqqan joyidan boshqa yoqqa bir dirham, bir tanga miqdoridan ko'proq joyga teginsa u najosat. Hamma ulamolar ittifoq qiladi yuvish kerak uni. Bo'lmasa toza bo'lmaydi. Agar bir dirhamdan kamroq yerga tekkan bo'lsa, unda yuvishlik vojib emas Abu Hanifa Abu Yusuf nazdida. Ammo Muhammadning nazarda o'shanda ham yuvish kerak. Bir dirhamdan ozginaga tegsa ham ish chiqqan joydan tashqari. Quduri e, muxtasari karxiga qilgan sharhlarida aytadilar-ki, najosat o'zi chiqqan joydan boshqa yoqqa teginsa, albatta yuvish kerak. Mana mana shu gap gap. Boshqa hozir yuqoridagi xilma-xil masalalar nima kishi zikr qilmabdilar. Demak, bizni zamonamizda yuvish kerak o'sha artingandan keyin degan hukm chiqdi. Muhammad sallallohu roziyallohu anhu va rahimahulloh Muhammad Imom Muhammad ham yuvish kerak dedilar. Dalillari najosatdan ko'pini afu qilinmaydi. Ya'ni ozgina najosat bo'lsa u kechiriladi dedik. U najosatdan e, ozgina emas ko'proq bo'lsa o'sha tegingan bo'lsa badanga u kechirilmaydi u artish bilan toza bo'lmaydi u quritiladi-yu, lekin hali toza bo'lmaydi. Toza qilish uchun yuvish kerak uni. Ozgina deb nima aytadi desa, o'sha najosat chiqqan joyni o'zidagi ozgina va buni artish bilan tozalanadi. ammo narroqga o'tadigan bo'lsa u chiqqan joyidan, demak bu ko'p endi. Endi u ko'pga aylanadi. Demak bu ikki xil najosat hisoblanyapti hukmda. Bular bir-biriga jamlanmaydi. Ya'ni o'sha atrofga tekkani boshqa hukmda, tegmagani boshqa hukmda. Demak, agar atrofiga teginmagan bo'lsa, u najosat unda tosh bilan kesak bilan ketadi u. Ammo tegingan bo'lsa, faqat suv bilan ketadi, demak yuvish kerak. Agar endi ular e, hukmda xilma-xil ekan, bitta shu o'zi bir joydan chiqqan najosatni bir tarafida yuvish kerak deyapmiz, bir tarafida artinsa bo'ladi deyapmiz. Demak, hukmi ikki xil ekan. Demak, bu yerda har biriga o'zini hukm beriladi. Agar o'zi oz bo'lsa, u afu bo'ladi. Ya'ni yoniga teginmagan bo'lsa, najosat chiqqan joyida o'zini artish bilan e, bu kechiriladi, yuvmasa bo'laveradi, qolgani kechiriladi. Ammo yoniga tekkan bo'lsa ko'p bo'ladi, uni yuvish vojib bo'ladi. va amma bayanu ma yustanjaminhu falistinja'u masnunun min kulli najas yakhruju min as sabilayn lahu aynun mar'iyya kal ghaid wal bawl wal mani wal wadi wal madi wad dam lian al istinja lit tathhir bi taqlil an najasa wa idha kana an najasu al kharij as sabilayn aynan mar'iyatan taqaw al hajatu ila at tathhir bit taqlil wal istinja fi ar rih liannaha laysat bi aynin mar'iyya shumul bilan istinjo bayoni nihoyasiga yetdi <clears throat> nimadan istinjo qilinadi? Ya'ni o'sha istinjo qilib artinish, ba'zan yuvish kerak deyapti. Bular qanday holatda nimadan istinjo qilinadi desa, bu istinjo sunnatdir. O'sha ikkita yo'ldan chiqadigan har qanday najosdan, oldi, orqa, peshobdan keladigan har qanday najosdan istinjo sunnat. Ki u chiqqan narsani ko'rinadigan ayni narsa, ayni bo'lsa, ya'ni o'zi bir shakli o'zini vujudi bo'lsa. Masalan, o'sha orqa peshobdan kelgan yo oldi peshobdan kelgan najas kabi ko'rinadigan narsa bo'lsa. yoki e, u bavul bo'lsin, siyli bo'lsin, yo mani bo'lsin, e, yo vadi bo'lsin. Vadi ham bir suyuqlik. o'sha bavuldan keyin kelishi mumkin bo'lgan qo'yiq suyuqlik. Yo mazi bo'lsin, bu ham bir yopishqoq suyuqlik. mana shulardan qaysi biri kelsa, demak bu odam e, istinjo qilib o'sha yerni yuvishligi kerak bo'ladi. Chunki istinjo o'zi e, o'sha najosatni kamaytirishlik uchun taqlil e, kamaytirishlik uchun tathir, tozalash uchun bo'ladi. ya'ni yuvish kerak bo'ladi deganimiz o'sha vaqtda masalan vadi yo maziy yo bavul bo'lsa uni yuvish kerak emas quritish bilan tahorat qilsa bo'laveradi deyaptilar boshqa yerga yoyilmagan bo'lsa demak najosatni kamaytirib tozalashlik uchun istinjo qiladi artinsa shu kifoya qiladi ammo o'sha ikki yo'ldan chiqqan najos bir ko'rinadigan narsa bo'lsa ko'rinadigan narsa hozir aytilgan narsalar unda e, o'shani tozalashlikka muhtoj bo'linadi, uni ozaytirish bilan. Ozaytirish degani artish bilan ozayadi, artish bilan yo'qolmaydi, yuvish bilan yo'qoladi. Ammo yel kelsa istinjo shart emas. Birovda yel kelib tahorat sinsa, istinjo qilish shart emas, tahorat qilaveradi. Chunki yelni ko'rinadigan ayni yo'qdir, u ko'rinadigan narsa emasdir, debdilar. Ha, mana bu taharatını sünnetleri cüde köp dediler. Şu sünnetlerden bir tanesini biz gün öğrendik. Bu istincadır. Kalyan sünnetlerini inşallah elbette gidersiniz okuyunuz.